12647 fatvo. Musiqa eshitsa roza buziladimi? Savol. Ramazonda musiqa eshitishning hukmi nima va u rozaning durustligiga ta'sir o'tkazadimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalambor javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Musiqa eshitish bilan roza buzilmaydi. To'g'ri, amal sahih sanaladi va ro'zadordan zimmasidagi farzni soqit qiladi. U ro'zaning qazosini tutishga buyurilmaydi. Lekin musiqa eshitishlik gunoh ishga qo'l urgani sababli ro'zaning savobi kamayadi va ba'zan savobi butunlay yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Endi batafsil javobga o'tamiz. Ushbu javob ostida 3 ta asosiy masala bayon qilinadi. Birinchisi, musiqa eshitish hukmi. Musiqa eshitish haromdir. Xoh Ramazonda bo'lsin, xoh undan boshqa vaqtda. Ramazonda esa uning haromligi yanada ortadi va gunohi og'irlashadi. Chunki rozadan maqsad faqat yeb ichishdan tiyilish emas, balki Alloh taologa taqvo qilishni ro'yobga chiqarish, a'zolarning roza tutishi va ularning Allohga osiy bo'lishidan tiyilishidir. Ikkinchi masala Qur'on va sunnatdan musiqaning haromligiga dalillar. Alloh taolo aytadi: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ey mu'minlar, taqvoli kishilar bo'lishingiz uchun sizlardan ilgari o'tganlarga farz qilingani kabi, sizlarga ham roza tutish farz qilindi. Baqara surasi 183-oyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث Roza faqat yeyish va ichishdan tiyilish emas, balki behuda gaplar va shahvoniy yomon so'zlardan ham tiyilishdir. Mustadrak 1570-hadis. Hadis hukmi Muslimning shartiga ko'ra sahih. Manba Sahih Targ'ib 1082. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kelgan ochiq va sahih sunnat musiqa asboblarini eshitishning haromligiga dalolat qiladi. Imom Buxoriy muallaq holda rivoyat qilgan Abdurrahmon ibn G'anim Ash'ari so'zlab berdi. Abu Omir yoki Abu Malik Ash'ari menga hadis aytib berdi. Allohga qasamki, u menga yolg'on gapirmadi. U Nabiy sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini eshitgan ekan. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الهرى والحرير والخمر والمعازف ummatimdan farjni, ya'ni zinoni, ipakni, xamirni, ya'ni mast qiluvchi ichimliklarni va sozlarni halol sanaydigan qavmlar bo'ladi. Sahih Buxoriy 5590-hadis. Hadisdagi hiro kalimasidan murod zinodir. Maozif esa musiqa asboblaridir. Hadis ikki jihatdan musiqa asboblarining haromligiga dalolat qiladi. Birinchisi, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning halol sanaydilar degan so'zlari. Bu zikr qilingan narsalarning harom ekaniga, o'sha qavmlar esa ularni halol sanashiga ochiq-oydin dalildir. Ikkinchisi, musiqa asboblarini haromligi qat'iy bo'lgan zino va mas qiluvchi ichimliklar bilan birga zikr qilinishi. Agar musiqa harom bo'lmaganida zino va mast qiluvchi ichimliklar bilan bir qatorda zikr qilinmas edi. Manba: Silsilatus Sahiha 91. Mo'min kishiga bu muborak oyni g'animat bilib, unda Rabbisiga yuzlanishi, Alloh taologa tavba qilishi va Ramazondan oldin odatlanib qolgan harom ishlardan tiyilishi vojibdir. Shoyatki Alloh taolo uning ro'zasini qabul qilib, ahvolini isloh etsa. 3-masala Musiqa eshitish ro'zani buzadimi? Gunohlar, jumladan musiqa eshitish ro'zaning savobini kamaytiradi. Ro'zadorning gunohlari qancha ko'p va qancha katta bo'lsa, ro'zasining savobi shuncha kamayadi. Ba'zan savobi butunlay yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Natijada u o'zini yeb ichish va boshqa ro'zani buzuvchi narsalardan tiygan bo'ladi-yu, lekin Allohga osiy bo'lishi bilan o'sha savobni yo'qqa chiqargan bo'ladi. Shu bois Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday ro'zadorlar borki, ularga ro'zasidan faqat ochlik qoladi. Shunday tungi namoz o'quvchi qoyimlar borki, ularga namozdan faqat bedorlik, ya'ni uyqusizlik qoladi. Sunan Ibn Majah 1690-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahihul Jami'a 3488. Gunohlar, jumladan musiqa eshitish bilan rozaning buzilishiga kelsak, roza bu bilan buzilmaydi. Balki u sahih bo'lib, rozadordan farzni soqit qiladi va uning qazosini tutishga buyurilmaydi. Lekin gunoh qilish bilan rozaning savobi kamayadi va yuqorida aytib o'tilganidek, ba'zan savobi butunlay yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Vallohu a'lam.